Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Добрага вечару аматарам цікавых гісторый пра мінск пагадзіцеся все мы ходзім па адных і тых жа дарогах у мінску ездзім на адным і тым жа транспарце затаварваемся ў адных і тых жа крамах але кожны з нас бачыць гэты горад па-свойму што панядзелка госці праграмы самі прапануюць той ці іншы маршрут па якім ім хацелася б прагуляцца сёння чарговы раз на экскурсію па малавядома беларускай сталіцы нас запрашае гісторыкі экскурсавод арганізатар дабрачынных экскурсій вандроўкі ў мінулае павел дзюсекаў вітаю павел всем добрый вечар восьмінулых разу ты э, для прагулянкі я браў толькі могілкі. Гэта было конечно вельмі цікава, але э, гуляць уначы па могілках можа другі раз і, і не варта. Сёння <laughs> так разумею маршрут зусім іншы. Да сёння э, ёсць э, у мяне такая экскурсія называется старонкі жыцця ад рэвалюцыйнага Мску. Яна пачынаецца ад помніку Адама Мецкевічу і па двух старых вуліцах. Ну, сённяшняя гэта валадарская Карла Маркса былая вуліца подгорная і конечно ж у эфиры вылеце себе старая назва Вось і хочется сёння там пахадзіць ну, вось тады стартуем ад э, помніка дама міцкевічу я шчыра кажучы калі ты прапанаваў я здзівіюсь там што помнік адносна серпу маладая вуліца валадарскага ну, мы яе дойдзем э, помнік адносна малады 2003 года і якія такія таямніцы ў гэтым помніку могуць хавацца я ось, мне было для мяне дзіўна было но ну, ведаце я калі я Ну сакрэт працы экскурсавода гэта ты вельмі класна распавядаеш тады калі табе цікава пра тое што ты распавядаеш вось гэты перыяд нашай гісторыі тады ўж касцюшка меліаплятор адам міцкевич Вось яна мяне заўжды вельмі чапляла, паколькі ў Мску, на жаль, не так шмат архітэктуры захавалася, як бы нам таго хацелася. Вось то ты вымушана там гісторыя там пра паўстанцаў, пра таго ж сама міцкечай прывязвае да нейкіх аб'ектаў да міцкевічу цудоўна ну, прывязваецца, ну ён самы тое, пра што ён пісаў. Бяда з ім у тым, што я 5 гадоў ужо важу экскурсіі свае 5 гадоў вожу у тым суце нават 6 да 6 вось я 6 гадоў вожу маршрут каля гэтага помніка 6 гадоў я калі падводжу людзей да гэтага помніка зажду задаем два простых пытання раней два задавал засужытукі одну чаму вось я их спачатку пытаўся что з міцкевіча яны чыталі і там настолькі страшно что я Пану, просто, пер... да, ніхто не чытаў так <laughs> вот я не дачытаў а ты не да Зато их паглядзеў спектакль і э, потым я просто перастаў задаваць гэта пытанне пачаў пытацца вельмі просто што я напісаў Вось ну памеркаванне мечукоў пісаў таксама не вельмі шмат на восьось і мне калі шчыра за ну мецкавіча сур'ёзна вельмі вельмі крыўна таму што ну мець э, чалавек які нарадзіўся на нашай зямлі э, мець чалавека які пісаў пра нашу зямлю а я не ведаю што яшчэ трэба забыла зрабіць человеку каб лічыцца ну тутэйшым вот нарадзіўся вось пісаў вось нет все поляк довядзення ну, ну, такі самі палякі да гэтага часу гэтыя спрэчкі не смаўка нормальные у літве табе скажуць что ён літовіцца так, паспрабы поляку скажы что гэта нават калі ты скажеш э, беларускі э, польскі пісьменнік беларускае паходжанне паляк скажуць які ты беларускае паходжанне мне такое было мне былі такія спрэчкі з палякамі калі у ты быў сябрам масонской ложы ты ведаў что масоны ніколі паміж сабой не размаўляюць про рэлігію про палітыку я калі шчыра ведаеш я гэта пераняў я не імкнуся камусьці штосьці даказаць ну, вось гэта складана прыйсці до паляка даказаць ему что міцкевич так можа не варта даказваць даказваць не варта адчытаць міцкевіча варта вось уся штука по сумна просто ну потому что ну чалавек які вядомы на ўвесь свет Вось, ён жа ўсё адно напісаў гэты твор. Нават калі паляк будзе казаць, што ён паляк, там ўсё адно напісана літвоючай з нумай, да? Вось, і ты гэтага не перарнеш. А тое, што яна застаецца, ну неяк зусім-зусім на закуткую, у выніку самы знакаміты літаратар з нашых земляў, да, як Байрон у ангельцаў, як Пушкін у расіян, да, як э, Шаўчэнка, напэўна, гэта ж самы калібр, а ён проста тут не чытаны. Але ж, крымна, не кіду па Рыме, і раптам гляжу вуліца Дама Міцкевіча. А у мінску помнік толькі ў 2003 годзе паставілі. Ну дзяку Богу, што паставілі, прычым помнік вельмі файна. Вось мне заўжды ўзгадваецца такая гісторыя, што вельмі часта да радзівілаў прыставалі. Вось і пыталіся ну, з якога выроду племені вы ўвогуле хто да і аднойчы так дасталі, што радзівіл сказаў, што ну, яму там вы на латы не размаляце, можа вы там італьянец знаем сказаў, калі нарадзіўся на, на канюшню, то яшчэ не значыць, што я конь да. Вось тое самае. Ну гэта трэба тлумачыць. цяжка патлумачыць чалавеку, чаму ў Беларусі не было ў 18 стагодзе, ну, там у 19 стагоддзя да что такое літва тое самае ну дра трэба ну, тлумачыць сябе на экскурсіях калі э, каля э, э, помніка дама мецкевіч стаіш і распавядаеш пра пра польскую мову канешне даводзіцца казаць вось але ну гэта трэба ну, рабіць пытання нікога не ўзнікала А хто гэта а Ну, пытанне хто гэта не ўзнікала вось пытанне хто напісаў што ён напісаў і пра што там увогуле гаворацца чаму яго чытаць трэба таких пытанняў шмат вось ну, ну, ну, ну, там насамрэч ну я не ведаю все адно што я не ведаю стаяць у Амерыцы тлумачыць чаму трэба чытаць маркатвена вось амерыканцы неяк ведаюць чаму трэба чытаць маркатвена чаму А вось мы неяк не ведаем Ды я думаю што калі шчыра так не толькі з міцкевішем у нас просто вось мой любимы помнік мой эпоха там я так і і вось што тычыцца таго месца дзе стаіць гэты помнік ён нейкае дачыненне хоць якое-небудзь увогуле мае да Мінскевіча, да яго, яго творчасці і да яго жыцця. Не, наўрад ці мне падаецца, там я ведаю, што казармы стаялі, там былі э, пот жылыя кварталы. Вось, але ну, мне падаецца, ён стаіць там вельмі вельмі трапка і я вельмі радуюся таму, што гэты помнік у нас ёсць. Мне шмат якіх помнікаў у нашым горадзе не хапае, але вось Мцкевіч гэта мяне той выпадак, калі прыйдзі парадуйся. Я адначу мне быў <laughs> смешны выпадак гэтым летам. Ну калі ты памятаеш, як Мцкевіч ён там сядзі так у такой чакальнай позе да так руку адну так, паклаўшы так. пад так. падбародзе і нехта ведаеш вось шчодрыя людзі не пашкадавалі да вось нехта паставіў насупраць яго ждуна і і сышоў кудысьці па сваёй справы але ты быў самы лепшы кадр яны так адзін насупраць ад таго і сядзелі ну, зрэчы калі э, блілі фарбай намалявалі ну, жудасна была як ты ставіш да таких э, гісторый я стаўлюся да я кажу што гэта перфоманс другі кажа што гэта просто вандалізм Ах я стаўлюся да гэтага негатыўна я лічу ж такім людзям просто няма чаго рабіць То бок ждуна можна а вось слёзы ждуна ты можаш адтуль прыбраць і помніку ад гэта не шкода ждун кагосьці смяшыць разумееш калі б яны намалявалі слёзы крэйдай дождж прайшоў слёз няма хтосьці пабачыў але калі ты псуеш помнік что потым трэба выдатковаць сродкі час іншым людям каб за табой прыбіраць не варыянт намалюй крэйдай Окей паўдні быў перформанс там два ці нават тыдзень а потым ён сышоў і і ўсім выніку нармальна навошта шкодзіць старта экскурсію дадзены мы мусім перапыніцца на некалькі хвілін але далёка ад помніка дама міцкевічу не адыходзім таму што наступным пунктам у маршруце пішалаўскі замак больш вядомы сёння як турма на валадарцы э, калі маеце пытанне на адрас палу дзюсекава дасылаць смс на нумар 9705 у just don't wanna come. all over your head. Before I take this mess again, baby. Цікаванка. Нагадую, што сёння экскурсію па мінску ладзіць на гісторыкі экскурсавод арганізатар дабрачынных экскурсій вандроўкі мінулае павел дзюсекаў восьось павелы прыйшлі да пішчалаўскага замку гэта штурмана ладарскага ведаеш калі не могілкі дык турма атрымліваецца што прыцягнула ўвагу тваю менавіта ў пішчалаўскім замку міфі пра які да гэтага часу дарэчы нараджаюцца і не Ну, ёсць такі цудоўны гісторык з місер Дрост, які пачаў каласальную колькасць артыкулаў пісаць пра гэтае месца і нейкія міфы развенчваць. Оось і нейкі цікавы факт аддаваць і ну, ты ў любым выпадку ты менску жывеш пра ты пра гэта месца ведаеш. Оось і пра яго цікава пачытаць і што з гэтым месцам здаралася, і хто там сядзеў і якія падзеі вакол яго адбываліся. Оось і канешне, ну ты там задаешся пытаннем, а што далей будзе з гэтым месца даць і заўжды там будзе турмаці там быў варыянт гатэль там зрабіць да, у, у былым таким восьось і ну у Мску не так шмат аб'ектаў ну таких да там рэзкіх рэзкіх а все-таки пішаловская фортэцыя она такая рэзкі аб'ект ну, вось раз і, і турма і з вежамі Вось і яна безумоўна цягне увагу сваімі гісторыямі з аснаваннем якія будавалі потым рамонтавалі і тое што пішчала ён не архітэктар вось а ён ну як бы сёння сказалі чалавек які тэндар выйграў да Вось і... ну, 1825 годзе 1825 все правильно яго... адмыслова будавалі як э, турму так конечно ён ён адразу будаваўся турэмны замак і такіх турэмных замкаў па расійскай імперыях вельмі шмат было Ну, ти крізь ти узгадаєш, Шлісельбург, той знакомита, да? Це ж ну туремна фортеця. Тобі ж ну ніколи там великі князі Литовські там не засідали, грубо кажучи, імператор. Тож, там... є такий один з міфів, що, мовляв, це э, були э, жила побудова була. Ні, ну вона жила, звісно. Ну, ну все... там живуть люди, тому що вимушені там жити. Ось, да, ні, я одразу подавався як фортеця. Ось, є фотоздимки ягоні з кінця 19-го, з початку 20-го століття. Мені, наприклад, сподобалося цікаве таке ноу-хау што раней перад уваходам адміністрацыйны корпус э, турэмнага замка стаяла такая як стэла вось на ёй была икона вось а под іконай была капілка было написано ну в помощь дзяцей арестантам то ж беш людзі ну сердаболены маглі прыйсці кінуць некалькі капеек на тых дзетак якія прабачся ну дзіцячых дамах на той час апынуліся да там на выхаванне дзяржавы вось такая вось цікава была дабрачынасць якую ну зараз не ўявіш что такую капілку ну вось такую было ну паколькі два два стагоддзі э, апошняя беларускай гісторыі ну амаль ну любому выпадку перасякаліся да там за царскімі часінамі за савецкімі там нехта сядзеў то канешне оно вабіць ну канешне вабіць імёнамі А як насамрэч э, ці моцна змяніўся знешні выгляд замка больш чым ну амаль што 200 гадоў. Ну, там же вежа ты памятаеш э, рухнула ну, так, так, восьмом так, годзе так. калі не памаляеш нарухнул тому что цяжка вы было ўжо стаять бы старая авогуле ці былі нейкія перабудовы ну, са старых фотаздымкаў не вельмі бачна што яго пера перабудоўвалі Вось ён як стаяў так і стаіць толькі што я наброс яшчэ карпусамі якія ўжо савецкіх часоў і тады ж гэта наколькі разме была ўвогуле ў э, скрай камінскую ну не 1820 но ну, можна прав 1825 год можна сказать ну, там что за гарадскім валам гарадскі вал жа як мяжа Вось, а ну, потым так. ужо а потым ужо скракален стаяў на вышыне там жа раней не было забудова яго добра бачна было з усіх бакоў як такі стражы сторож а то что унутры мой навазе не то что там адбываецца не жыццё мае навазе а што тычыцца них э, архітэктуры э, планаванне што хавацца за этими тоўстымі сценамі ведаеш ну цікава было тое што расійская імперыя напрыклад э, уцёкі вязня з турмы яны не лічыліся страшным злачынствам суды ў тыя часы былі такого цікава меркавання што у чалавека ёсць натуральнымкнення імкненнем да свабоды ён яго рэалізоўваў можна ну, кажа за гэта насамрэч ну вельмі там сур'ёзна ну, вярталі ну вярта ну каго маглі вярталі каго не маглі то уже і не вярталі і людзі вельмі па цікаваму там уцякалі з гэта замка вяроўкі усялякія там з прастыня ўплялі вось сабе ратунак і па дахах скакалі падкопы рабілі і аднойчы адзін з вязняў падкупіў ахоўніка яны з турмі збеглі разам <laughs> восьось так як ніхто больше не знайшоў да цікава было тое што і мужчыны і жанчыны сядзелі ў гэтым замку і прычым э, людзі ў дзень маглі перамяшчацца то бішане людзей у камерах не трымалі яны хадзілі па сваіх справах там сушылі бялізну пралі там мылись усё на свеце то біш ну не было што ты вось сядзіш за кратамі цябе там толькі гадзінная прагулка не ў межах ну гэтага замку ты мог перамяшчацца з-за чаго таксама ну былі праблемы там дзесьці там перадалі дзесьці там і гэтак далей да ладно там э, у замку турэмным нараджальнасць была ну таму што перасякаліся это хлопчыкі з дзяўчынкамі да а Ну, вось, а потым вось і на табе. Э, ну, такое ну, там яшчэ думаю што і гатавалі самі сабе арыштанты там сістэма была такая што на кожнага вязня ў дзень ну выдзялялася дзяржава некая сума грошай і вязні яны як рабілі яны все гэтыя грошы сумировали і на гэтыя грошы ну там грубо кажу на 20 чалавек яны набывалі ежу сабе вось на дзень. Вось усё гэта кідалася ў кацёл, таму што Якуб Колас пра гэта ўзгадваў, што вельмі любілі ягоныя паплечнікі па турме, калі ён гатаваў, ён казаў, што я вось гатаваю, яны лічылі, што гэта смачна. Ну, скаль ты э, закрануў і кулаколасы э, пра то што ён там сядзеў мне здаецца ввогуле асобнай старонкі у гісторыі э, пішчалаўскага замку заслухоўваюць проста імёны тых людзей якія э, былі э, якія былі вязнямі гэтага замку гэта вінцэн дуні марцінкевіч юзеф пілсуцкі каскага не трэба не сядзеў ён чаму я не сядзеў там жа пэўны час і быў жа ён там а, пра пілсуцкага ўсё вельмі непэўна а пілсуцкі не так мог... адзін з міфу так а, гэта разумееш такое тое што я памятаю што я чытаў э, тое што пілсуцкі сядзець у замку не мог Ён мог ехаць по этапу з Польшчы, напрыклад, там у Сібір і магчыма, яго на этапе маглі ну на нейкі час трымаць, пакуль там грубо кажуць, цягнікі мяняліся. Вось і не ўцякаў пілсудскі ніколі спешаў з казамка, што сустракалася ну не так і мала ў літаратуры не. Вось Вінцента Дуніны Марцінкевіч вось напрыклад, ты ўзгадваеш, а ягоную дачку не ўзгадваеш. Да? Гэта напэўна ну, вось для мяне Каміла Марцінкевіч гэта той чалавек, якому помнік у нашым горадзе проста абавязаны быць геніяльны гениальная пианистка, которая с дзяцінства выступала э, по Беларусі по российской імперыі нават ну по Европе с концертами ну гэта быў як наш моцарт у спадніцы але грошай было не шмат бацька займаўся тэатрам як яна ему дапамагала і тую самую сялянку на ну, якая ідылія ставіць на сцэне і дзяўчына якая не баялася выказваць свое меркаванне спяваць рэвалюцыйнай песні гімны восьось і у знак протэсту супраць палітыкі паліць значного гаршка губернатора у кого на такое хопіць духу восьось я засоўвалю психіатрычную лякарню і людзі прыносілі кветкі пад вокны яны адтуль выпусцілі восься у выніку салікамск сібір на 40 гадоў выгнання пасля паўстання каляновскага і у менскі так вярнуцца і не далі она у вільні з 1882 года жыла і 1900 годзе памерла потым взяли ну, згубілася магіла і до 13 -го года ніхто не ведаў дзе яе магілы выпадкова падчас э, чысткі могілак бернардынскіх у вільні знайшлі магілу магілу камілы марцінкевіча калі ў вільню ежу я заўжды імкнуся там пабываць восьось І вось я лічу што ну каля наша кансерваторыя на плошчы свабоды яна сто процентаў заслужыла таго каб там стаяў яе помнік а Што тычыцца іншых алесь э, гарон карусь каганец нашанюцы літаратары якуб колас вось 1908 по 11 год там сядзеў новую зямлю, новую зямлю пачаў пісаць і па сымону музыцы у яго таксама былі накідкі а карусь каганец яму дарэчы ілюстрацыі да ўсё гэта рабіў восьось э, першыя самыя знакаміты вязню ўвогуле былі з 30 31 год гэта паўстанцы віленска універсітэт паўстання воз якім мелі аплятар звязана вось яны знаходзіліся таксама гэта сці сценах і нават спрабавалі ўцёкі рабіць ну, ты так сам... ну, поліхаў куды ж без яго ну, так. вуліца і тэрарысты павесілі э, сказаў пра 2008 год калі абрынулася адна звежаў э, ішлі гаворкі пра перанос следчага ізалятара прамысловую зону калядзячы натуральна ўзнікае пытанне і яно не можа не ўзнікаць што там будзе калі напрыклад адбудзе рэканструкцыя так вось што то та, што там магло б быць Ну, што ж у такіх месцах увогуле э, можа паўстаць? Ну мне падаецца дарэчы што ну калі б гэта рабіў я я б там зрабіў гатэль Ну я сур'ёзна я конечно я б зрабіў там гатэль Та, ну блин глядзі ну, ну круто сказаць мы зробім у замку музей да не канешне калі туды перавесці увесь ну блин ну, як будзе выглядаць нацыянальны гістарычны музей беларусю было турме ну ніяк да А вось калі напрыклад адвесці там одну вежу да там у гэтым замку под музейную экспазіцыю на ну, сапраўды распавесь хто сядзелі які быў побыт ну за астатні будынак табе ж ну чыста фізічна яго купаці ну хай гэта будзе гасцініцу ну хай на туды прыедуць перанучыў такой гасцініцы ну конечно гэта ж экзотыка ну блин калі б стаяла бастыля у францыі у парыжы і там было б гатэль няўжо ты мне захацеў застацца там на ну, не ну ты ты не кропаляюсь не кропаля нават у раёне там дзе была кальварыйская турма я там нават абыхожу гэты раён дзе зараз ну, паслухай там дзе кальварыйская там прабач спецтурма нквд а тут тут ёсць хаця б якісьці флёр 19 стагоддзя калі Дуня Марцінкевіч э, там сядзеў да і не мне пада Ну гэты будынак я на гасцініцу себе прынамсі купіць і нам будзе спакойна што ён ну як вось палац банькоічу які сцяпянцы які рэстаран Ну ён мог бы зусім да звання разваліцца але зараз там рэстаранам яго хаця б прынамсі бачым будынак то вельмі вялікі яго абслугоўваць яго рэстаўраваць колькі грошай вбухнуць каб яго зрабіць не самы горшы варыянт у, у, у бернардына гасцініцу зрабілі неяк асабліва ніхто не абураўся А мы зробім паузу зараз чарговы вернемся да нашай прагулянкі па-мінску з экскурсаводам палам дзюсекавым праз некалькі хвілін нумар для смс 9705 і I was fighting for гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Прагулянка па старымінску працягваецца ў кампаніі з экскурсаводам палом дзюсекавым дачы вось далёка ад пішчаловскага замку турмана валдарскага не адыходзім праз дарогу літаральна тэатр мя горкага раней кінатэатр культура яшчэ раней сінагога ну, там і прамежкі часу шмат што было я так разумею што цябе найбольш э, цікавіць менавіта той перыяд калі гэты будынак на валдарскага 5 які сёння тэатр горкага быў харальнай сінагогай ну, там будынак з такім вельмі цікавым лёсам у Вось яго пабудавалі ў 1906 годзе на ахвяраванні галоўны габрэйскі храм горада і габрэю то ў тыя часы было палова то ўсяго горада мінска Вось і калі ты глядзіш фотаздымкі старых інтэр'ераў які ну выглядаў архітэктурна там вокаарону ся гэта Маўрытаніка там заходзіш бачыш там бакавосцікарона гэта такое вялікае круглае вакенца над цэнтральным уваходам. Вось і ну я калі пачынаў гэта быў мой самы самы першы маршрут які вось так вось распрацоўваў з нуля То есть, калі падыходзіш до такой будыніны думаеш я моя цэлая цывілізацыя сышла з беларусі калі падумаць вот халакост то потым рэпатрыяцыя 90-е гады калі распаўся саюз ты людзі якія складалі раней палову там тры чвэрці насельніцтва мястэчка яны ўласна кажучы зараз ну іх няма у беларусі апошнія ж лічбы я бачыў там 13 тысяч габрэяў на ўсю краіну 6 тысяч на мінск з двух мільёнаў да якія там доля процента это будзеш лічыць Вось усе гэтыя сінагогі могілкі ты ўсё ведаеш па-габрэйску могілкі не ўсе ведалі іркут восьось габрэйская магільная пліта называется мацева і ну гэтага ўжо зараз няма я асабіста сам шчыра шчыра я ніколі не разумеў антысемітызму я шмат чытаў пра габрэяў я я прыкладно уяўляю якія часы яны жылі якія да іх прэтэнзіі выставляюся але ну у мяне ўнутры ніколі такого не было мне са што было цікава даследаваць гэты народ мне цікава было даследаваць іх культуру гісторыях уплывы на гісторыі беларусі я да іх ставлюся з вельмі вялікай сімпатыяй Вось і па менску габрэйскім мне вадзіць экскурсіі заўжды цікава, таму што шмат хто з іх дасягнуў вялікіх поспехаў там калі за мяжу з'язджалі да там ну, вось там саймана сміта узгадаць напрыклад ці там першы трэці дзевят прэзідэнта ізраілю там і дарызанталь з жаночым бюзгалтарам і гэтак далей Вось і адначасова вось гэта вялікая вялікая трагедыя толькі што ж была гадавіна чарговая так вызваленне аушвіца свенцам а я там пабываў то і таксама я вось на экскурсіях заўжды пытаюся ў людзе а вы былі ў асвенцамі заўжды так мала рук хтосьці просто не выпадала хтосьці пабаяўся паехаць але ну вось з майго асабіста перажытого асвенцамі калі ты хочаш просто зразумець что такое халакост тебе абавязкова трэба там пабываць страшно але менавіта там і ты вось гэта все адчуеш і атрымаецца такая як страчаная цывілізацыя якая з 1388 года віта там у бярэсце запрашаў першых габрэяў там эканоміку наладжваць усё такое вось ну по факту там по 1000 1990-е годы, это третья хваля. Вось. Тое, без чаго раней Беларусь не магчыма было ўявіць, тое без чаго раней Менск не магчыма было ўявіць. Зараз ну, неяк жыве уяўляюцца, разваліваюцца гэтыя сінагогі там у бедным тым слонямі да, гэтая баракальная там здаецца збіраліся нарэшце рэстаўраваць Вось і а, дзе гэта палац сапегаў. Як гэта называецца? Такі вялікі і брамы там зрабілі там же таксама сінагога не памятаеш mm -mm. Палац сапегаў. Я сёння ўсё пазабыла. Але давай вернемся да э, сінагогі. На э, Владарскай тады это была Серпуховская. А як так сталася, што яе прыватызавалі і ператварылі ў нацыянальны яўрэйскі тэатр? Ну, калі прыйшла ж савецкую ўлада, сінагогу закрылі, там жа быў э, кінатэатр. На вось, у гэтым кінатэатры таксама ж смешна. Потому что, ну, первый самый белорусский фильм «Беки». Лясная, Лясная быль, быль, так. Лясную быль. 1200, по-моему, э, в мешальной зале была тогда. И лясную быль в 1926 году. Такие ведаешь, символика она бывает, да? Первый белорусский фильм «Лясную быль» показывали 25 снежня 26 года на католицкие коляды у гэтай самай сінагозе вось усё наша кінематограф да нацыянальную ён пачынаўся адтуль а потым яшчэ смяяліся таму што до нас прыязджаў уцёсаў восьось ягоныя канцэрты дражнілі што былы прыехаў у былую таму што былы габрэль лазар вайсбен да прыехаў былую харальную сінагогу канцэрт даваць Вось. І вот там пасля быў э, Белгосет, беларускі государственны яўрэйскі тэатр і таксама ж старонка гісторыя, што свая апошнія э, спектаклі Саламон Міхоэл спаглядзеў менавіта ў гэтым тэатры, а потым яго ён быў забіты да, на лецішча цанаў. Вось таму месца такое вельмі вельмі. А колькі ты гэты будынак пабыў сінагогай? па вялікім рахунку не так не так 12 гадоў да потым ужо пачалася рэвалюцыя Вось ну можа крышачку больш я так уже да года не, не зараз не ўзгадаю палат цапегу ружанах да <laughs> а ёсць нейкі звесткі чаму менавіта гэтае месца было абранае для того каб пабудаваць сінагогуны но ну, я такого не сустракаў відаць ну як яно было хутчэй за ўсё просто габрэя звярнуліся ў адміністрацыю горада што мы хацем пабудаваць сінагогу ты ім прапанавалі некалькі пляцаў на выбар можете пабудаваць тут тут ці тут яны відаць выбралі гэта Таму што па такой схеме будаваўся калісьці чырвоны касцёл. Калі давалі заяву, горад даваў некалькі пляцовак у лепшым выпадку на выбар. Ну, будынак насамрэч э, сёння абсалютна іначай выглядае там такі бакавыя сцены засталіся э, засталіся дзве бакавыя сцены их рэстаўратары адкрылі дзякуем вялікія Вось на фасадзе цэнтральным там зараз класістычны порцік прабудаваны але калі на яго не звяртаць увагі там гэты паўкруглыя пакет яны таксама пазаставаліся іх можна пабачыць э, з часоў таго да з часоў сінагогі да Ну я заўжды просто даю людзям кадр ну саму сінагу яны параўную шукаюць што агульнага што адрозна і калі абысці будынак сінагогі все-таки справа, а там ахова часам то пускае, то не пускае, ну праца такая все-таки тэатральна ж там паўсюль маёмасць. там захаваўся домик равіна. Там вось калі абы там Театр, не, так. не так. там маленькі будынак аднапавярховы яго падсклад выкарыстоўваюць. Э, ну вось ты стаіш глядзіш на яе на яе тварам потым справа заходзіш ну, так, я, я там мінаеш аху там, там маленькі аднапавярховы будынак адна павярх побач который стаіць да, побач а, гэта, гэта што гэта так будынак равіна дравін там жыў ж быў менавіта ў гэтым двух гэта быў сенагахальны двор вось ну я так чытаў я не буду спрачацца можа э, ну мне сустралася што так а Вось таму ну аўтэнтыкі хапае я калі мне пашасціла адно чогось паслухаць нехта з актораў здаецца шоу ці за рэжысёр такі быў дзядзька досыць у годах ён казаў што ну 90-е гады нават э, самі тэатрала там ну размаўлялі што можа габрэем вярнуць сінагогу нам так там... прасілі ну, э, я я не ведаю наколькі гэта міфці рэальнасць але і да кіраўніцтва тэатра звярталіся тады абчына звярталася з прапановай маўляму нават вам пабудуем новы будынак толькі вярніце э... ну шкада што гэтага не адбылося калі шчыра у нас напэўна калі не пра харальную сінагогу казаць то яшчэ одна сінагога якая ну захавалася так цельна гэта у траецкім прадмесце узгадаеш схода дзе там сінаго ну, там дзе зараз парковку ты можна будзе так не дом прыроды это ж сінагога это сінагога сярэдзіна 19 стагоддзя да яна цалкам захавалася паглядзена я каля наступны раз там будзеш ісці у нас у менску три сінагогі яны не знаходзяцца ў ну гістарычна сінагагальных будынках да а А у прагу калі прыязджаеш быў у празе так. Вось калі ты ў габрэйскі квартал ідзеш ты плаціш 30 еўра за той каб наведаць сем сінагог і габрэйскія могілкі да той самы кіркут І ты ходзіш і глядзіш на ўсё гэта у нас сінагог было ў адным ракускім прадмесце 16 штук Вы ж калі падумаць а падзе то зараз там адчука хаця б адну хаця гэта магчыма насамрэч. Вось таму такое тэма габрэйскай я яе вывучаю ну ўжо не першы год але яна такая з аднаго боку ну здаецца ну негатыўна да там людзей бедных забівалі там самым гета да але колькі усялякіх было праяў засталося ўспамінаў там хтосьці ў міграцыю з'ехаў кніжку на напісаў гэтак далей вельмі шматгранная тэма ну і з ёмі сустракацца і вывучаць і вадзіць людзей по мінску габрэйскім А вось у новым сезоне мы ўжо будзем ездзіць і на роварах у меня будзе роварная экскурсія по пагабрэйскіх мясцінах мінска я гэта вельмі люблю ну далей на шлях ляжыць э, да вуліцы карла маркса было і падгорны правильно все правильно ось там мы сустрэнемся праз некалькі хвілін а town. If you're here, who the hell is running hell? I ain't sticking around this time. Don't burn, baby, burn. Shut your mouth, Miss Missouri. I'll shoot you down. Just you wait and see. Nothing to give, she gon' take it all. Build you up just to watch you fall. She'll say that she owns you, you owe. her. Watch your mouth, Miss Missouri. I'll shoot you down, just you wait and see. Nothing to give, she gonna take it all. Build you up just to watch you fall. Shut your mouth, Miss Missouri. I'll shoot you down, just you wait and see. Nothing to give, she gonna take it all. Build you up. мінская брукаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў нагадваю што сёння гуляем па мінску кампаніі з экскурсаводам палам дзюсекавым павел вуліцу карла маркса многія любяць асабліва ўлетку на ператвараецца перыядычна такі культурніцкі цэнтр чаго мы прае не ведаем чаму менавіта сюды вырашыў зазірнуць mm, ну вось калі еду па горадзе мне ёсць варыянт у ісці па праспекце ці ісці па Карла Маркс я заўжды іду па Карла Маркс. Я вельмі люблю гістарычную забудову гэта двух-трохпавярховыя дамы. Ціхая прыгожая вуліца, але адначасова з безлічу цікавых гісторый. Вось адну распавяду адразу, то вуліцу вельмі доўга гарадская ўбрава аднеквалася, не хацелі яе брукаваць. Вось там дарога была земляная, ўсё было цудоўна, але ну, лужы, бруд застрывалі цялегі гэтак далей. Вось А калі з валадарскавы зараз спускаешся, паварочваш на Карла Маркса, там будынак, дзе зараз здаецца камітэт дзяржаўнага кантролю, такі прыгожы чырвоны і цагляда. Так. Да. Вось гэта ж была паліцэйская ўправа. І аднойчы, поварочваючывась з вуліцы на вуліцу родніка каля гэтай управы па вясне па бездарожжа кульнулася асенізатарская бочка якая прапахла гэтым паліцыентам два дні і грошы цудоўным чынам адразу знайшліся на брук гэтай самай вуліцы восьось яна захавалася хай сабе канешне не цалкам і з надбудовамі дабудовамі перабудовамі але калі ты па ёй ідзеш ты вось хай сабе кавалачак гэтага ну дадзена выпадку губернскага горада ты ўсё-ткі адчуваеш чуеш як выходили, як жылі. Ну, она называлась Лошадская, Базарная, Подгорная, Свердловая, э, Командатур Штрассы. Я так разумею, зараз э, мы гуляем непосредственно по Подгорной. Ну, потому что по Минску 19-го стагодия простей за все гулять, потому что у тебя, ну, грубо говоря, там с 1850 до 1917 больше всего материала заховалось. А по штуке сувенирные, какие выпускали, когда ты ну, маешь мощность отримать уявление, как она все выглядала и что на ее было. Ну, все было на ее вельми шмат, гарматы прыватныя канешне дамы крамы сялякі і адразу кідаюцца ў вочы гэта ну былы дзяржаў аддзяленне дзяржаўного банка расійскай імпер гэта там дзе зараз наш нацыянальны гістарычны мусей так быў двухпавярховы будыначак дарэчы усім раю калі-небудзь завітайце на яго задворак вось калі справа яго цэнтр быў там дзе, э, вось выставу рабілі жанчыны так, так які так, ў вокнах вось так вось это ж дом які займа а дом дзе жылі служачы восьось ім пабудаваліся на працу было хадзіць вось праз гэта падворак і там захаваўся карэтны двор гэтай гаражы які там знаходзяцца там раней сані цялегі ўсё астатняе стаяла Вось э, за будынкам высекі кДК чырвона з цэгла да там адзін будынак захаваўся часткова другі на жаль знеслі на гэтым месцы была першая мінская бальніца хуткай дапамогі якія на каретах а потым ну, вось адкуль это карета да скорой помощи Вось яна на каретах а потым і першы аўтамабіль у іх з'явіўся здаецца ў 1911 годзе вось яна пачаткі хуткай дапамогі і там жа знаходзіў скончылася самае першую мінску таварыства э, чырвонага крыжа вось наш рэдкрос ён таксама пачынаецца з ну Карла марксана перакрыжаванне сённяшняй вуліцы свердлова якая была экаломенская восьось і ну калі ты ідзеш па ёй там каля нацыянальных гістарычным музе там гармату тут паглядзець да там узгадаць пра ўсіх наших князяў у мінску ж якая праблема для экскурсавода у нас самы стары будынак ну там пакладучы руку на сэрца да і часткова захаваўся это 1570 год так 1570 ж нават невялі как не столітуск ж тебе ўжо рэч паспаліта да это добра там гарадзенцы сядзяць сябе на замках вітаў тогда не можна і ну карыстаешся такімі магчымасцямі на ну, вось і э, там ёсць домік э, вот там же быў не толькі вуліца подгорная быў яшчэ захар'ёўскі завулак ну сучасная вуліца гарадскі вал яна раней пачыналася ад Карла маркса і захаваўся зараз ён часткова блакавана потым уже пачынаецца сам гарадскі вал і вось будыначак там было та, таварыства аматараў прыгожых мастацтва там паэзія балеты оперы ўсё на свеце на вось і э, там потым рэпеціраваў эдзі розна знакаміты да то біш ну ёсць магчымасць узгадаць які ён быў джазавы аркестр бсссе Рокстар, да? Ось, і на Ютубе, да речы, каму цікава, ёсць ролікі за дзерознарам паслухаць і паглядзець на ўсё гэта вельмі цікава. Вось і дзве жаночыя гімназіі, адна на серпухаўскай, ну там зараз памежнага камітэту нейкі будынак вось, на перакрыжаванні Амальскірава стаіць. Вось а другая жаночая гімназія Марыінская, тая левіцкая, а Марыінская яна там, дзе зараз воблачная тэхналогія. Вось яна ну крышачку прайсці ад гістарычнага музея. Вось яна другі верх унізу. Э, у бок э, тэатра янкі купала ага. Вось і там стаіць будыначак былой марынскай жаночай гімназіі і мне аднойчы вельмі вельмі пашанцавала са мной падзяліліся фотаздымкамі па-першае гэта марынская жаночына выглядала знутры і падзяліся фотаздымкамі як там выглядалі настаўнікі вучаніцы якія там вучыліся і ты стаіш і бачыш там занятак гімнастыка гэтых э, дзяўчатак і ну маеш магчымасць паглядзець як там жылі і займаліся я тэму адукацыі таксама вельмі люблю менску адукацыйных установаў хапала вось і калі ты ўсё гэта ну, вывучаеш глядзіш на людзей там э, я вось турыстам заўжды яку забоку прапанову я ім паказваю кажу вось уявіце вашага там настаўніка матэматыкі все так ну кожны свайго уявіў mm -hmm. ім паказваюць А вось такі настаўнік тут бы выкладаў да і можна палей там ну, працоўна навучанне там геаграфія біялогія гісторыю мне есть фотаздымкі гэтых настаўнік восьось інтэр'е інтэр'еры форма правілы гэтых як гэтыя дзяўчаткі вучыліся Ну што мяне здзівіла у адным горадзе знаходзіліся гімназіі і ў кожнай гімназіі магла быць свая сістэма ўзроўня адзнакі ведаў грубукаш адначасова у горадзе была дзецібалка пяцібалка вось здзівіла тое што расійская імперыя гімназію успрымалі як ну цалкам сабе казённое учреждение А што трэба рабіць калі ты в казённом учреждении абітаешься правильно насіць уніформу і для гімназіста уніформа она была не той что у нас зараз да там не буду хаць форму форме па хацеў гімназіст за жыццё двойчы уваходзіў гімназію без форме першы раз калі яго дашкольнікам туды записывалі другі раз калі ён прыходзіў забіраць атэстат і мало таго што ён у гімназію павінен быў у форме то хадзіць ён яшчэ ў вольны час таксама хадзіў у гэтай форме ну каб было бачны гімназіст ну, да каб было бачны ну як вайсковец да можна параўнаць часткова да ён жа паўсюль ідзе у вайсковай форме гімназіі былі вельмі розныя былі прыватныя былі дзяржаўныя былі для больш багатых былі для больш бедных але здзіўляю тое што нават гімназія ну умоўна кажучу для сярэдніх да на восьось яна была платная трэба было платціць 75 рублёў у год а для ну экзампл да для прыклада настаўнік у месяц зарабляў 15 рублёў паўгады да адправ працую каб нават больш каб адправіць сваё дзіцё але адначасова э, магнаты шляхта там чапскія ваньковічы вынеловічы яны лічылі за гонар у гімназіях трымаць імянныя стыпендыі калі ты добра вучыўся там паказваў нейкія вынікі па сваіх ведах вось ты мог выйграць іменную стыпендыю і грубо кажу сваімі ведамі дасягнуць таго што цябе ну як сённяшнюю мову перавялі на бясплатнае да і за твоё навучанне там плаціў умоўны эдвард вайнелович вось і гэта стварала тое што у гімназію все все-таки деток отдавали те батьким это накированное там я хочу своего детенка бачить банкиром там он пошел коммерцийную вучение да те детенок был мотивованы учиться не было такого ну не хочешь учиться клеласка не иди вакансии то хапая на вось там рамизником працовать и ну это изъявляю что адукация она все-таки ну, люди разумели на во что на туда ходят Але на вуліцы Карла Маркса сённяшні Карла Маркса ёсць яшчэ адзін э, дом, Э, вельмі цікавы які таксама у планах на сёння дом свянціцкая па-першае у дакладніка ласка дзе гэты дом знаходзіцца і хто такі свянціцкі чаму дом так называется самая салодкая напрыканцы дом свянціцкага я не адразу не заўважыў пачаў паім працаваць ну як э, дом сяціска гэта карла маркса 30 э, ён я думаю большасцю людзей вядома па-перша тым што музей петру сяброўкі знаходзіцца ну, на перакрыжаванні леніна карла маркса стаіць а па-другое на ім вісіць вельмі шмат мемарыяльных таблічак пана марынка да там петрось бро я нават лічыў недавно 9 8 да самы э, самы багаты на сама багата да восьось ну другім домам савету яго яшчэ называюць восьось ну і спачатку ты канешне канцэнтруешся на тым что ж там галадзе да там э, дзяржынскаму калі не памыляюся там вісіт табліца восьось але потым мне стало цікава капаць і мяне запрасілі чытаць лекцыю музе петру сяброк я чытаю там зараз свае лекцыі восьось і калі першы раз просто потрапіў пераступіў праз дзверы у мяне такі быў шок там там все захавалася у у гэты дом сапраўдныя ўваходныя дзверы ось просто уяві сабе што гэты дом канца 19 стагоддзя і дзверы які открываеш у пад'езд яны сапраўдныя нават у часе другой сусветнай нічого не нет да. а усе думалі што яны грубо кажучы ну ну реплика да а я ў мінулы раз калі стаяў чакаў сваіх э, ахвяр на свае лекцыі да я звярнуў увагу на дзверы пачаў на іх глядзець і там у у кружочку такі там манаграма з э, зыгмунд свянціскі Ну хто рэпліку будзе спецыяльна рабіць за гэтым літр сапраўды сапра... это самыя старыя дзверы ў нашым горадзе ўваходамі на это ў будынак восьось а потым по гэтай жа манаграме вылічу што яго кватэра была на трэцім паверсе там гэтая манаграма таксама прысутнічае Вось а потым стала цікава так, дыка хто такі дзядзька э, зыгмунд свянціскі гэта быў лекар гэта быў вельмі таленавіты лекар э, ён анестэзіі займаўся аперацыямі ўсім на свеце першапачаткова жыў у гародні і ў гародні ён сватаўся да лізажэшкі у іх быў прыгожы раман але потым іх нешта там пайшло не так і яны э, развіталіся і ён прыязджае ў менск робіць тут кар'еру робіцца багатым чалавекам э, будуе гэты дом а ў гэтым доме было архітэктурнае бюро генерхагая а ён у той час будуе чырвона касцёл усё завязано такі вось тухі вузел і крама чырвонага крыжа там усё на свеце было але дзядзька патрапіўся ж класна ён сваю любоў да літаратуры літаратарак ён і не страціў а ён жэнится але на кім ён жэнится мы с тобой у канцы вяртаемся до пачатку ён жэнится на пляменніца адама мицкевича мары мицкевич і досыць рэдкі выпадак для нашего горада калі захаваўся дом і захавалася магіла магіла іх у э, абодвух гэтай сямейнай пары яна знаходзіцца на кальвары помнічак яны жылі ў гэтым доме на трэцім паверсе і яны пахаваны на кальвары вось і зусім недавно цудоўны менскі краязнавіцца гісторык вадзім зелянкоў мяне просто забіў адной чынём і ён мне дастаў іх фотаздымкі мне іх зараз пакуль нельга дэманстраваць бо ён піша артыкулы калі ён уже надруку я змагу это паказаць усім астатнім але мне ёсць фотаздымак пляменніца адам міцкевіча якая жыла ў нашым горадзе якая жыла ў гэтым доме А што зразу гэтай кватэры на трэцім паверсе яна прыватная наколькі я памятаю Вось ну там дом ён там міліцыя на першым паверсе але здаецца гэта кватэра за міліцыя так разме насупраць э, з таго боку дзе насупраць э, мастацкае музей нацыянальнага так а Не, э, міліцыя ў самім доме таксама ёсць у самім доме таксама ёсць міліцыя там калі падымаешся на першы паверх вось ну мне прынамсі у музейшчыкі так распавядалі петру сяброўкі вось з домам там шмат таких пытанняў таму што ну вось вісяць гэта таблічкі да таблічка вісяць а ў якой канкрэтна кватэры жылі гэтыя людзі ніхто не ведае вось разумееш ну то біш дом ён ён балдёжны там захаваліся лесвіцы паміж паверхамі сапраўдныя там у фігурнае ліццё гэта кука там кветачкі усялякія травы ўсё гэта зроблена ну, вышэйшы мастацкі ўзровень это вось яму 120 год ну, звонку ён таксама звонку ён прыгожы і ляпніны і маскарон ёсць такая маска старажытна-грэчаская з боку вуліцы Леніна Вось там лесвіца на першы паверх зроблена нібыта вадаспад спадае такая закругленая вельмі прыгожа засталіся нішы паміж паверхамі дзе відаць нейкія статуі стаялі ці вазоны з кветкамі і э, што мяне ну просто ў мне шевеліла гэта што на гэтых лесвіцах засталіся такія металічныя мацавальнікі што там раней ляжалі дываны і вось яны фіксаваліся і ну тут уже апошні раз калі дыван бачыў да А вось яны вось гэтыя вось металічныя від з чаго змець зроблены ці з латуні то есть просто глядзіш на ну, ўсё гэта думаш ё маё людзі якія жылі хадзілі ну я наш гэтая Марыя міцкевич хадзіла Вось і ты ўсё гэта можаш пабачыць ну канешне уваходныя дзверы кватэры ўжо 300 разоў зроблена новая Вось, але гэта такі круты дом. Ідарэчы, цікава яшчэ тым, што з аднаго боку, э, які выходзіць на вуліцу Леніна, ён трохпавярховы. А яго частка левая, чатырохпавярховая. Да, Чаму так зроблена? А ну, супраціўляліся сіметрыі мадэрн, хацелася будаваць нешта новае, прыгожае. Я думаю, гляджу, можа, там некія розныя ўзроўні. У яго яшчэ вельмі глыбокія падвалы. А вось у гэтага дома. Ну ён для мяне э, я думаю раней у Мску было шмат такіх дамоў зараз ужо не шмат але столькі аўтэнтыкі захавана і вось мне падаецца што што вось гэты дом бы зрабіць музеем там Мску да там там 19 стаць то было просто шыкон таму што ну уваходзіць пра сапраўдны дзверы падымацца па сапраўдных лесвіцах столькі людзей знакамітых у гэтым доме знаходзілася гэта было вельмі здорово Вось ну, пачалі з міцкевіча і племяніцы міцкевіча заканчиваем. Наше подороже по Старому Минску завершается. Дякую тебе за эту экскурсию. Пожалуйста. Я нагадаю, что сегодня шпацер по Минску организовал историк и экскурсовод, организатор доброчинных экскурсий в Андроуке в минулое Павел Дюсеков.